Tawagin nyo na lang po akong Niyo. Ito nga pala ang karanasan namin ng kapatid ko at dalawang kabarkada noong kabataan namin. Sa amin sa probinsya ay usong-uso ang sayawan na ginaganap bago ang fiesta. O kaya naman ay kapag may kasalan o malaking birthdayan. Madalas kaming pumupunta sa sayawan lalo na at may mga dalagang galing pa ng bayan o kaya sa Maynila naglaylo lang kami sa pagdalo sa mga sayawan na yan ng mga ilang buwan dahil sa isang nakakatakot na pangyayari. Pero nung makamove on kami ay balik ulit sa pagpunta. Ganito kasi yon Sir Neb. Ikakasal yung isang malayong pinsan ng nanay ko at dahil may kasalan nga, edi eh may sayawan. Ako yung kapatid kong si Elan, tsaka yung dalawa kong kaklase at kabarkada noong high school na sila Efren at Anton ay pumunta sa sayawan sa bisperas ng kasal ni Tia. Magdamagan yon at napakaraming tao na yung iba nga ay halos hindi na namin kilala. Pero okay lang yon Sir Neb. May nakilala kaming tatlong babae na nagpakilalang Hilda, Erika at Joanna. Sabi nila Sir Neb ay bago lang sila roon sa probinsya namin at taga kabilang barangay lang. Pumunta lang daw sila sa sayawan para makipagkaibigan at para may mayaya sa birthday ni Erika na ginaganap pala ng araw na yon. Noon mismong bisperas ng kasal ni Tia. Sabi pa nila may handaan sa kanila pero dahil wala silang kakilala ay wala silang bisita. Kung pwede raw ba kaming maimbitahan sa bahay nila. Siyempre payag agad kami may dalawang kapatid pa raw na babae si Joanna na naiwan sa bahay at silang nagluto ng handa ni Erika. Konting salo-salo lang naman daw. Hindi na kami nag-isip Sir Neb. Sumama agad kami roon sa tatlong babae na hindi namin alam kung anong relasyon sa isa't isa. Alas dos yon ng madaling araw at kung may common sense kang tao ay maiisip mong may maghahanda ba ng maliit na salo-salo ng ganoong oras na puro babae pa at nag-imbita ng mga kalalakihang hindi nila kilala. Pero dahil wala kaming common sense ay hindi namin naisip yon. Nabulag kami kasi mga babae nga. Naglakad lang kami papunta kina Erika. Kabisado namin yung daan kahit madilim dahil mga tagaroon nga kami. Bukid na yung lugar nila at medyo matataas na yung damo. Alam mo Sir Neb, kapag naiisip ko yung katangahan namin noon, tangang-tanga talaga ako sa amin. Tadtad na ng red flag pero hindi namin napansin. So nakarating na nga kami sa bahay ni na Erika. Pasensya na raw at wala pa silang kuryente. Gasera lang yung ilaw nila sa kubo. Maliit lang talaga yung kubo nila at kung iisipin ay hindi kakasya roon ng limang babae Pinapasok nila kami sa loob habang magluluto raw muna sila ng makakain. Doon na kami nag-alangan. Sabi kasi nila ay nakapagluto na yung dalawang kapatid ni Joanna. Tapos noong naroon na kami ay magluluto na naman. Akala ko ba walang bisita? Si Anton lang ang nakaisip na sumilip sa mga siwang ng dingding para tignan kung ano ang ginagawa noong lima sa labas. Sinenyasan niya kami na lumapit at tumahimik. Kaya nakisilip na rin kami. At Sir Neb, halos maihi kami sa takot sa nakita namin. May nakaset up na malalaking kawa at nakapalibot doon sina Erika. Pero imbis na maghanda ng iluluto, ay para silang nagdarasal doon habang may mga hawak na naglalakihang itak bigla-bigla ay nakaramdam ako ng kaba at parang ganoon din yung mga kasama ko dahil bigla kaming nagpulasan para tumakbo palabas. Sa pagtakbo namin Sir Neb ay namalayan kami ni na Erika dahil nakita namin na papasok na rin sila sa kubo na parang nagmamadali. Isa roon sa mga babae ang tumuro sa amin. Pagkatapos ay bigla silang nagsigawan at hinabol kami. Napasigaw na rin kami at kumaripas na ng takbo. Hinabol nila kami Sir Neb ng taga at may mga binabato pa sila sa amin. Yun na yata ang pinakamabilis na takbo ko sa buong buhay ko dahil madali kaming nakarating sa pinakakalsada. Nung makalabas kami sa bukid ay tinigilan na kami ni na Erika. Dali-dali naman kaming nagsumbong sa mga pulis para maipahuli sila. Pero may katakatakang nangyari Sir Neb hindi namin mahanap yung kubo nila sa bukid. Kahit noong mag-umaga at magliwanag na, ay hindi namin yun makita kahit nakailang ikot na kami. Sa loob ng tatlo o apat na araw yata, ay hanap kami ng hanap. Pero wala talagang kubo at wala ring nakakakilala tuon sa mga babae. Kahit nga yung mga dumalo sa sayawan ay hindi sila kilala, hindi rin sila nakita. Para bang kaming apat lang ang nakakita sa kanila. Sabi tuloy ng matatanda ay baka aswang o maligno yung mga yon at kaya kami inimbitahan sa kanila ay para kami ang biktimahin. Isa akong online seller na nagsa-sideline sa paggawa ng mga invitation cards at iba pang party needs. Tumamlay lang ang sideline ko noong nagkaroon ng pandemic dahil pinagbawal nga yung mga selebrasyon na maraming invited. Natakot nga ako noon Sir Neb na baka hindi na ma-lift yung quarantine at tuluyang maubos ang ipon ko. Pero bago pa man ako mangamba sa kawalan ng kita dahil nga sa pandemic ay may kababalaghan na akong naranasan. Yun ay dahil sa isang debutant na nagpagawa ng invitation card at tarpaulin. Tandang-tanda ko na napakakomplikado ng spelling ng pangalan ng babaeng yon. Parang pangalan ng taga Middle Earth. May mga apostrophe pa nga na nakalimutan ko na kung saan saan nakapwesto. Basta ang basa raw sa pangalan niya ay Charlisea. Una kong napansin doon kay Charlisea ay saksakan siya ng ganda Sir Neb. Mukha siyang AI na nakakapagtaka talaga na yung ganoong kaganda ay hindi nag-artista o nag-model. Siya lang mag-isa ang nag-aasikaso sa mga pinapagawa niya sa akin. Yung invitation cards niya ang pinakamarami sa lahat ng ginawa ko mula noon hanggang ngayon. Lagpas 150 pieces ang invitation cards, souvenir at isang malaking tarp ang bait pa niya kausap Sir Neb. Lahat ng ipakita ko sa kanya na design ay nagugustuhan niya. Basta saksakan siya ng bait at puro siya papuri sa mga gawa ko. Sabi pa niya ay invited din daw ako sa birthday niya. Susunduin daw ako ng driver niya dahil siguradong hindi ko alam ang address niya. Totoo naman Sir Neb, naka-indicate sa invitation cards ang address. Pero hindi ko alam kung saan yon. Hindi nga rin makita sa Google Maps. Pero dahil super bait nga niya at galante, ay hindi ko naisip na kaduda-duda pala ang nangyayari. So natapos ko na yung trabaho ko kay Charlisea at sobra pa sa napagkasundo ang halaga ang binayad niya sa akin. Two weeks ang nagdaan at gaganapin na yung debo niya. Kagaya nga ng sinabi niya ay may dumating na sasakyan sa tapat ng bahay namin para sunduin ako. At since kilala ko na yung driver niya, ay sumama na ako para makadalo sa birthday niya. Sir Neb, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nakatulog yata ako dahil hindi ko namalayan na umandar yung kotse. Basta ang alam ko ay sumakay ako roon. Pagkatapos maya-maya ay pababa na rin ako. Sobrang underdressed ako dahil parang party ng prinsesa yung birthday ni Sarlisea. Gown kong gown. Parang fairy tales talaga. Tapos lahat ng bisita ay guwapo at maganda. Lahat din ay mga down to earth at kinakausap ako. Tanong sila ng tanong kung ako raw ba yung gumawa ng mga invitation kasi ang ganda raw. Hiyang-hiya na ako kasi lahat sila pinupuri ako. Parang ako yung may birthday. Wala akong kamalay-malay sa oras habang nagpa-party. Kain din ako ng kain kasi sobrang sarap ng mga handa nila. Mag-uumaga na nang matapos yung party at pinahatid uli ako ni Charlisea sa driver niya. Ganoon na lang uli ang nangyari. Sumakay ako ng kotse tapos namalayan ko na lang na bababa na uli ako. Kwento ako ng kwento sa nanay at mga kapatid ko tungkol sa party pero hindi nila ako naiintindihan. Sabi sila ng sabi na anong party raw ang pinuntahan ko. Eh kalalabas ko lang daw ng pinto, wala pang limang minuto ang nagdadaan. Alam nila na a-attend ako ng birthday kaya hindi sila nagtataka na nakabihis ako. Pero hindi pa nga raw ako nakakaalis. Akala nga raw nila ay hindi ako tumuloy. Pagtingin ko sa oras sa cellphone ko ay nangilabot ako Sir Neb. Dahil 3.04 pa lang ng hapon. Samantalang 2.57 dumating ang driver ni Charlisea para sunduin ako. Ang malupit ay same petsa lang ang nakalagay sa screen. Ibig sabihin, ilang minuto pa lang talaga ang nakakalipas mula nang sunduin ako ng driver. Takot na takot ako noon kasi alam kong matagal akong naroon sa party. Pero iba ang sinasabi ng paligid ko. Ang malala ay ang dami ko pang nakain sa handaan. Kinutuban kasi ako na baka engkanto sina Charlisea at yung lugar nila ang biringan o anumang daigdig ng mga engkanto. Alam ko naman na kapag nakakain ka ng pagkain ng mga engkanto ay kukunin ka nila. Nagpatawas talaga ako noon Sir Neb para malaman kung ano ang mangyayari sa akin. Ayoko namang iwanan yung pamilya ko pero sabi naman nung albularyo ay mukhang wala namang masamang intensyon sa akin yung engkanto. Mukhang naaliw lang talaga siya sa akin at hindi ako balak kunin. Pero kahit inassure na ako nung albularyo ay hindi ko pa rin maiwasang matakot. Pasalamat ako sa Diyos na hanggang ngayon ay okay naman ako at wala nang sumunod na kababalaghan sa akin matapos yon. Hindi ko na matandaan ang karanasan kong ito dahil napakabata ko pa nang mangyari yon. Ang isishare kong experience Sir Neb ay base sa kwento ni na mami at papa sa mga bagay na ginawa ko raw noon. Sir Neb ako nga pala si Drake. Kagaya nga ng sabi ko, karanasan ko raw ito noong maliit pa ako na kinuwento lang din sa akin ng parents ko. Late bloomer daw ako. Akala raw noon ni na mami ay may sakit ako dahil 14 months na ako ay hindi pa ako nakakapaglakad. Mami at papa lang din ang words na nasasabi ko kumpara sa iba kong kaedaran na kahit pabulol-bulol ay nakakapagsalita na paunti-unti. Hindi raw tuloy nila malaman kung bakit parati akong nakadungaw sa bintana. Para daw akong may kausap pero hindi nila maintindihan yung mga sinasabi ko. Turo lang daw ako ng turo sa labas hindi na lang daw ginawang big deal ni na mama dahil normal naman daw sa mga bata ang kumilos ng ganun. Magto 2 years old na raw ako nang matuto akong magsalita ng iba pang words at makapaglakad ng unti-unti sa pamamagitan ng pagkapit sa mga gamit sa bahay. Doon na rin naunawaan ni na mami kung ano ba talaga ang sinasabi ko sa labas ng bintana. Noon daw ay kinakarga pa ako ni mami o papa para lang makadungaw sa bintana at magturo ng magturo. Pero nung matuto na akong maglakad ay tumutungtong daw ako sa sofa para makasilip sa jealousy. Isang beses daw ay narinig ni mami na tawa ako ng tawa habang tinatakip yung mga kamay ko sa mata ko. Yun bang larong itbulaga ng mga bata? Ang nakakapagtaka lang daw ay ako lang mag-isa ang naroon at wala akong kalaro sa labas ng bintana o kalaro na nakikita ni mami. Kinilabutan daw siya kaya kinarga niya ako at dinala sa kapitbahay para daw may kasama kami. Katagalan daw Sir Neb ay naririnig na talaga ni na mami na nakikipagkwentuhan ako ng kung ano-ano sa kalarong ako lang ang nakakakita sa labas ng bintana. Ang madalas nga raw nilang naririnig na sinasabi ko ay Kailan ba Magdadala ako ng regalo. Pabulol ko raw na sinasabi ang mga yan. Pero yan ang pagkakaintindi nila. Kaya katagala na eh. Tinanong nila ako kung ano ang ibig kong sabihin. Sabi ko raw ay may kalaro akong bata na nag i invite para sa birthday niya at kailangan ko raw magdala ng regalo. Nung tanungin daw ako ni na mami kung ano ang itsura ng kalaro ko, ay tsaka sila nag-decide na Kailangang paalisin ang kalaro ko na yon. Ayon daw sa description ko, ay kulay itim at kalbo ang bata. Pero may tusok sa ulo. Kulay apol yung mga mata at may tusok din sa mga kamay. Base sa description ko, Sir Neb, ay alam nilang masama ang kalaro ko. Sabi ni Papa, nilagnat daw ako ng isang linggo magbula ng palayasin ng albularyo yung kalaro ko. Nagdedeliryo paraw ako at sinasabi ko na galit na sa akin yung kalaro ko dahil hindi ako pumunta sa birthday niya at nagdala ng regalo. Tumatayo pa raw ako tuwing gabi at nagpipilit lumabas ng bahay dahil sabi ako ng sabi na invited ako sa birthday ng kalaro ko. Sinimba raw ako ni na mama sa Quiapo noon at pinahalik sa paa ng Nasareno Sinuotan din ako ng rosaryo at palagi silang nagpapausok ng insenso sa buong bahay. Nawala rin naman daw yung kalaro ko at magmula noon ay hindi ko na nababanggit. Hindi na rin daw ako dumudungaw sa bintana at kapag tinatanong ako nila mami about sa kalaro ko ay mga totoong bata na ang kinukwento ko. Hindi ko na maaalala yung pangyayaring yan Sir Neb. Naikwento lang uli nila mami dahil yung anak kong 2 years old ay may imaginary friend din. Sana naman po Sir Neb ay hindi siya yung kalaro ko noon. Ang karanasan kong ito, Sir Neb, ay naibahagi lang ng nakababata kong kapatid Ilang araw bago siya bawian ng buhay. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Alvin. At yung kapatid ko naman ay tawagin na lang nating Cherry. Taong 2009 nang makarating sa Iloilo ang kapatid kong si Cherry dahil sa trabaho. Ahente po ng herbal supplement si Cherry at yun ang kauna-unahan niyang trabaho. Dalawang buwan lang ang dayo nila doon sa Iloilo pero doon nagbago ng husto ang buhay niya. Nakauwi pa naman siya sa amin na pamilya niya. Pero napansin namin na nangayayat na siya at medyo nagbago. Palagi rin siyang balisa at ayaw na ayaw niyang naiiwang mag-isa. Hanggang isang araw ay pinagtapat na rin niya sa amin na may kakaibang nangyari sa kanya sa Iloilo. Napalagay niya ay siyang ugat ng lahat ng pagbabago niya sabi ni Cherry, may kapitbahay daw sila sa apartment na tinuluyan ng kanilang grupo na naging malapit sa kanila. Napakagiliw daw sa kanila noong mag-asawang matanda at ng anak na binata ng mga yon. Noon daw huling linggo nila sa Iloilo ay kinumbinsi sila noong mag-asawa na magpadespedida party. Kahit daw maliit na salo-salo lang, basta raw makapagsaya sila kahit papano. Ang hindi nila alam Ayun palang mag-asawa ang maghahanda para sa kanila. Sagot pala ng mga yon ang gastos at pagkain, kaya hiyang-hiya sila. Nagpilit daw silang mag-ambag ng pagkain pero hindi pumayag yung dalawang matanda. Ang nangyari tuloy, yung simpleng salo-salo ay naging medyo may kalakihang handaan. Natuloy ang despedida party at napakarami raw imbitado. Halos wala raw kakilala sina Cherry sa mga bisita dahil mga dayo lang naman sila roon. Parang ginawa lang palusot noong mag-asawa yung padespedida para magpa-party. Meron daw isang bisita na napansin ni Cherry na titig na titig sa kanya. Sabi raw ng anak noong mag-asawa ay kaibigan nito yon at ito ang nag impita Kausapin daw muna niya para ma-entertain. At dahil yun na lang nga daw ang ampag niya sa party, ay napilitan si Cherry na kausapin yung lalaki. Habang kinakausap raw ito ay parang gumagaan ang ulo niya at nanghihina siya. Hindi nga raw niya maalala ang pinag-uusapan nila at wala siyang maalala sa kung anuman ang sinabi noon sa kanya. Basta namalayan na lang daw niya na kaharap na uli niya yung anak noong mag-asawang matanda Magmula noon Sir Neb hanggang sa nung umalis na sila sa Iloilo ay naging sobrang attentive daw lalo noong mag-anak kay Cherry. Lalo pa at kinabukasan ay nilagnat siya at hanggang sa makauwi nga siya rito sa amin ay nilalagnat siya. Huli na nang ikwento ni Cherry sa amin ang mga nangyayari sa kanya. Kaya pala hindi gumagaling ang lagnat niya ay dahil hindi niya iniinom yung mga gamot niya at hindi siya natutulog ng maayos. Kapag daw kasi ininom niya yung gamot ay inaantok siya. Kapag naman daw natulog siya ay may napapanaginipan siyang mabalahibong lalaki na bumibisita sa kanya. Para daw totoong totoo dahil nararamdaman pa niya na hinahawakan siya noon at hinahalik-halikan. Nagkaganoon lang daw siya noon ngang matapos yung despedida party sa kanila. Pinatignan namin sa albularyo si Cherry Sarneb. Pero nasa may gate pa lang kami ng bahay ng albularyo ay pinigilan na kaming tumuloy. Wala na raw magagawa yung albularyo sa kaso ni Cherry. Tatlong araw na lang daw at kukunin na siya ng nakakursunada sa kanya. Iyak ng iyak noon si na mama at Cherry at nagmamakaawa na tulungan siya. Kaso ayaw na raw makialam ng albularyo huli na raw ang lahat. Subukan na lang daw namin sa iba. Pero kahit sa ang albularyo, Sir Neb, ayaw nilang gamutin si Cherry. Dapat daw ay maaga siyang nagsabi. Yung pananahimik daw niya sa mga nangyayari sa kanya ay isang imbitasyon na tinatanggap niya ang nakatakdang mangyari. Sir Neb, hindi naging madali ang pagkamatay ni Cherry. Namalayan na lang namin na Nangingisay siya sa kama isang gabi. Nandidilat yung mga mata niya at tikom na tikom yung bibig. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya maibuka ang bibig niya. Ungol siya ng ungol at tulo ng tulo ang luha habang nakatingin sa aming lahat. Tinangka namin siyang isugod sa ospital pero grabe yung bigat niya. Parang napakalaking bato ang sinusubukan naming iangat. Tumagal ng ilang minuto ang pangingisay ni Cherry. Nung tumigil siya at manlupaypay ang katawan niya, ay biglang umalulong yung mga aso sa labas. Halong hinagpis at kilabot ang naramdaman namin noon dahil hindi namin malaman kung ano ang totoong nangyari sa kapatid ko. Noon nga ay pinlano pa naming pumunta sa Iloilo para puntahan yung tinutukoy niyang kapitbahay nila. Pero sa kung anong dahilan ay lagi kaming napupurnada. Magpasa hanggang ngayon, Sir Neb, ay misteryo sa amin ang naging kamatayan ni Cherry. Magandang araw po Sir Neb at sa inyong mga listeners na kagaya ko. Tawagin niyo po akong Mayumi. At ang ikukwento ko ay isa sa pangyayari sa buhay namin na kamuntik na raw maging mitya ng kamatayan ko. First month pa lang daw ng pagbubuntis ni mama sa akin ay may nararanasan na siyang pagbisita ng aswang. Nariyan daw na may marinig silang mahihinang yabag sa bubong. Wala pa raw kisame yung bahay namin noon kaya dinig na dinig at kitang-kita nila ni Papa yung paglubog ng yero sa tuwing may humahakbang doon. Dahan-dahan lang naman daw yung mga yabag at kung iisipin ay parang magaan lang ang naglalakad doon dahil sa sobrang hina. Pero yung paglubog ng yero ang nagpapahiwatig na mabigat ang naroon. Halos gabi-gabi raw na ganoon ang nangyayari kaya parati silang naghahagis ng asin at dinurog na bawang sa bubungan. Sa mga sumunod na buwan daw ay hindi na lang basta paglakad sa bubong ang naririnig ni na mama. Nakakaamoy na rin daw sila ng amoy bulok doon sa paligid ng bahay. Kahit saan daw sila pumwesto na higaan ay napakabaho. To the point na nagka na yung ate ko na apat na taong gulang pa lang noon. Kami pa lang daw ni Ate Sonia ang anak noon nila mama. At dahil pati siya ay apektado na rin ng pangaaswang, ay naisip ni na papa na lumipat muna sa bahay ni lola. Baka raw hindi na sila masundan doon dahil maraming tao sa bahay ni lola. May 24-hour karinderya kasi sa harapan ng bahay nila dahil malapit sila sa airport. Doon na nga muna nanirahan si na mama. Pero kahit doon ay nasundan pa rin sila ng aswang. Para nga daw nagalit pa dahil hindi na lang simpleng paglalakad sa bubong ang ginagawa noon. Tinatangka na rin daw tuklapin yung yero dahil naririnig nila na parang may matalas na bagay na kinakaskas sa yero. Parang kinakalmot daw yung bubong at may mahihinang pagsinga pa. May kisame roon sa bahay nila Lola pero Dinig na dinig pa rin nila yung mga ginagawa noong aswang kaya ayaw nilang maging mas agresibo pa yon. Pero dahil nga maraming tao parate sa harap ay kampante si na mama. Noong manganganak na si mama ay hindi agad siya nagpadala sa ospital kahit kumikirot na yung tiyan niya. Akala raw kasi niya ay masakit lang ang tiyan niya dahil may aswang sa paligid. Pero bandang alas dos imedya raw ay sinabihan na niya si Papa na ilabas yung jeep ni na Lola dahil masakit na masakit ng araw yung tiyan niya. Dahil nararamdaman nga nila yung aswang sa bubong pero hindi naman nila makita ay hindi muna nila pinalabas ng bahay si Mama habang nilalabas yung jeep. Nasa sala lang daw siya kasama si Ate Sonia. Sobrang sakit daw ng tiyan ni Mama kaya hindi na niya maintindi si Ate Sonia na parang may kinakausap daw sa may pinto. Napansin na lang daw ni mama na binubuksan na ni ate ang pinto sabay sabi ng Pasok ka po. Wala naman daw nakitang pumasok si mama pero bigla raw uminit ang paligid at nag-amoy malansa at bulok. Maya-maya raw ay umiyak na si ate Sonia at pinagbabato si mama. Nagulat daw si mama at nainis at the same time dahil masakit na nga yung tiyan niya ay eh, binabato pa siya ni ate. Sigaw raw ng sigaw si ate na parabang may binubugaw. Saktong pumasok si na papa at lolo. May dalang asin daw si lolo at pinaghahagis yun sa buong sala. Habang sumisigaw at may pinapalayas na kung ano. Nawala raw yung amoy na malansa. Pagkatapos ay binuhat na ni Papa si Mama para madala sa ospital. Naipanganak naman ako ng matiwasay Sir Neb at wala nang naging aberya noong nakasakay sa jeep si na mama. Nung makapanganak na nga siya, ay tsaka na ikwento ni na papa at lolo kung bakit daw sumisigaw si ate Sonia. Ayon daw kay ate ay may kumakatok daw sa pinto kaya pinagbuksan niya ito. May babae raw sa labas at ang sabi ay papasukin siya. Kaya sinabi ni ate na Pasok ka po. Nung makapasok daw yung babae, ay bigla yung nakuba at humaba yung mga kuko at dila. Lumapit daw kay mama kaya pinagbabato ito ni ate. Nung dumating daw sina papa at lolo, ay nagtatakbo palabas yung babae dahil parang nasaktan daw ng matamaan ng asin. Yun na raw ang aswang na gusto akong makuha. Kailangan pala na Imbitahan ito papasok sa isang bahay bago siya tuluyang makapambiktima. At dahil bata pa noon si ate, ay ito lang ang nakakita at nakapagpapasok sa aswang. Mabuti na lang Sir Neb at narinig kaagad ni na Papa ang sigaw niya kaya napigilan nila ang kamuntik ng mangyari. E di sana ay wala ako rito ngayon para makapagkwento. Mga kapasta, muli po invite ko po kayo na mag-subscribe dun sa bagong side channel ko na Digma Horror Stories. Tapos invite ko na rin po kayo na mag-subscribe din dun sa side channel ko na Shadow Weavers. Muli po, Digma Horror Stories at Shadow Weavers. Hingin ko po sana ang suporta nyo mga kapasta.